Eben e, eh, e, eh, norbaitek, eben bere gazkina, eben e, eh, mendietan jodu. Nitzila. Eta bak pilotoak hori egin duen? Ez zuen Zer iduritzen zaizu? Ba ez dela ongi, aski zuela bakrik egitea eta ez denekin. Nahi ubali mazuen egin, ez zuela egin beharko egazkin batekin, zenta gero uh, eh, egazkin guztia urten da eta la buat, bi buat noa jarratxe mateko zela da. Zer da buat noa hori? Eben badira nora gertatu den uh, istripua erakusteko. Zuek egazkina hartu duzu jadanik? Uh, bat adiz hartu dut egazkina, lehenik beldur nuen, zenta informazioetan uh, zuten ituen egazkin batzuk edortzen ziren, eta guzi, baina gero ongi pasatu zen. Eta hainiz badira istripoak zuen ustez egazkineken? Bai. Portzentaian, zure ustez, egun tarik zon bat eh, istripu bada? Irurogo eta lau, bat, amar. Hala ere ez dira istripoak bakarrik, badira alde honak egazkineken? Be batzutan ongi pasatzen da eta batzen dira beste kontinante batera. Ongi da, barna ez da batzutan bada diatekoa. Diateko ona da edo? nolako da? Pff bai, fen... Bo, bai, pixkat. Ebe, edera da, kanpoan begiratzea lainoak. Horiak e ikusten dira ere edo? Ez. Ateak ez dira pastan hortik? Ongi ematen duz, eta ikusten dugu zerua, eta maite dut izatea aireetan. Zerbait gaitziko egazkin nahi buruz? Jatekoa, nirentzat ez da bat eruna. Salbu edatekoa maite dut. Zer edaten da egazkinetan? Champagne? Ez. Kafea? Kaso, liran Bo, senperen bai gira, egiko gatzaipatko dugu. Uh, ehm, nora pasten da, zuek nora pasten zuek? Eni gaten aiz nera amatxiren etxera, eta nera amatxirekin gaten gira han ibiltzera eta justatzera. Uh, eh, Imesik uh, eh, joten gira nire kusinaren bilat bere eta gero jotengira gira reuhatzerat. Be, ibiltzen aiz eta kontzertuak entzuten ditut. Ze kontzertu, maitatu zua dibidez, jaz? Uh, eh, Eta mm, badituzue, istorio historio batzuk, eh? urratxan eh, bizitakoak? Jartia ginen, eta mm, Moskortu bat eh, jautsi da, lehatu da, eta erurri da gure intzinean. Eta joan da kuhika eh, beste norbaiten gainan oio egitea. Nola badakizu zu zela? Ikusten zen, pehen bitxia zen. Nola ikusten dira Moskortuak? Ba, bitxiak dira. Zer egiten dute bitxia? Ba, zer nahi. Adibide bat? <laughs> Eta ere egiten dute pixa Eta ere eh, batzutan ebe ikusten da mozkorak direla, ez direlako susen ibiltzen. Erba bat dute problema bat zangoetan? Azut dut pentsatzen. Erra urratxera tetorzeko da, eh, zangoko problemekin. Uh. Sobera galagardo dutelako. Dia ikusi ditut batzuk lakuan bainatzen, gainera ezen denbora edera. Pegatzenak saltzen dituzuzak? Ez. Ja, kore Uh, bai. Nik hartzen uh, uh, iten koleksiona. Zuek uh, noiz izan entzizte seia genean? Bi urtere muruan? Eta nahiko duzu epegatzen saltzen aritu egu gatzan? Uh, ez, baina uh, xosa uh, guren zuta txikitzen badugu bai. <laughs> Beren dako txikitzen dutela xosa? Hori iten dutene? Ez. Uh, jen ikaskolaren zat. Zerbait gaitzeko errugatxe buruz? Ebe batzuek galtzen dira, nola hoien ama, ez ditu edo aitak, ez dituzte ebe zaintzen. Ez aurkitzen dituzte gero aita maik edo hori goiten dira ondoko urte arte? Batzuek ematen dituzte hor gometxak eh, telefonoarekin izena eta gero telefonatzen dut aita eta ama eta gero etortzen dira bila. Eta bukatez. Música